Beaz joan indaburu, hi biziko kide, eta beaz aktualitatean dugu alternatiba itzulia, hori ekainain bostean abiatzen baita baionatik. Bai hori da, eh, ondoko hastean beraz, haste eh, baten burian eh, baionan, ego erditik hasiko da eta biontan dugu abiatze ofiziala. Eta beraz, lau hilabetez ibilaldi luze bat egin endik, gune hainiz eta ikpastuz, eh, aipatzen aldaukuka. Eh, nola ezan be pastuko gira gune anitzetaik eh, lehenik uh, eh, eskualerian berian eh, partituko, uh, eskualeritik partituko gira, uh, gero frantziako itzulia hasiko dugu, gero joanen gira ere Suiziara, Belgikara, Luxemburgora, Alemaniara, eta gero mm, bukatuko dugu Parisen, beraz bai bada bidai handi handi bat hor gutauntako. Eta beraz Parisen helduko, hori irailean, baina bereziki abenduan Parisen pasatuko den kop hogeita bat aduzu ez, azpimarratu nahi. E, zer da behaz zehatzki kop hogeita bat hori? Bai, beraz e, kop e, hogeita bat hori da izanen da e, nazio bat guen bat, eta klimari buruz, dena, eta um, beraz iziarri importanta da zen, eta 2000 bederatzean Kopenhageko gailu rapor bat izan zen, eta ondotik zuten, ala deliberoak hartuko zituztela Parisen eh, hor eh, bimilata an Eta bimilata urte hori importanta da zen eta hor klimari buruz nahi badugu zeitegin, berko da guai zeitegin. Bena guk alternatiba, gure alternatiba eh, kolektiboarek iran badakigu uh, deliberoak ez direla izanen uh, nahi bezen... Uh, Nola ezan, ez dira izanen, uh, guk nahi dugun bezain, bezain uh, azkajak edo, bai, edo engaiatuak. Beraz, eh, behar da mobilizazioa hasi eta behar da uh, erakutsi jendea mobilizatua dela eta alternatibak bere ganatu dituela eta ala, mai, a, ah, martxan hasten Ze funtsian beraz, eh, derako aldaketa, eh, behar den aldaketa, eh, edo transizio ekologikoa, ez dela bakarrik agintarien deliberuen menpe, hotx, gure eskudera betikoa, gure egunerokotasuneko kizunen eskudera edo bai hori bera. Adibidez, adibide bat uh, zure, zure bankoa, uh, banko uh, adibidez ez dakit uh, lanef, uh, adibidez banko ekologikoa da eta bere inbertsioneak egiten ditu. Tizia ekologikoa eta sozialaren alde diren uh, inbertsioneetan. Edo beste naz, ala elektrika, argindarriaren argindarria zat, ala INR edo NRKOP gauza batean parte hartzea, ala. Eta hor eh, biziketa aipatu duk, lehenago ipatu diau behaz alternatiba itzulia. E, eh, wala, mena, ez dugu zehaztu, itzulia hori eginen dela do besteak beste biziketez. Bai, e, ala beraz ez da, ez da bakarrik e, bizikleta itzuli bat. E, lehenik beraz bizikletaz egiten baditugu e, gure bidaiak, gero e, elzen girelaik bada... Mm, ba, ah, badira hitzartzeak, batzutan badira kontzertuak, batzutan badira ere eh, animazio bereziak, uh, eh, elgarrekin lan jaten dugu, eta eta ala us perpasatzeko moldea da. Konferentzia batekiran ekiran eh, alternatiba mugimenduari buruz, eta gero uh, mobilizatze behar hori, eta olako gaiak aipatu dira hor eh, konferentzietan, eta gero uh, usu eh, beraz elgarrekilan iten dugu afaria uh, ondutik, hala. Ho hori da daitzen uh, txirindira ultza? Deitzen dute, uh, bai, uh, erten, da hori uh, velorusian frantzesez, beraz, uh, bai, biziklet ira ultza, txirindira ultza, hori erten dute, uh, etapa bako txainzin, uh, boski azken kilometro horiek, nun jendea uh, elkartzen den, jendea elgarrekilan abian den, auto fe, bide horietan. Bururatzeko beraz importantena txiki diau, beraz importantena e, abiatzea ekainain bostekoa beraz, elduan ustialian bai honan eginen dena? Bai hori da, beraz e, e, egun handi bat, e, egikoia eta besta handi bat bai honako merkatal Uh, ala mugimendu, uh, mugimendu Europar horri uh, be, eskualegitik abiatzen da, beraz uh, espero dugu uh, jendeanitz bilduko dela hemen. Uh, beraz, besta hasten da uh, eh, eguerditan, horrekate isaikilan, gero badira ere uh, sendarineko aizpak, albokat jopik eta mali karma, uh, hip-hop talde bat. Uh, eta izanen dira ere itzaldi batzu, uh, Michel Bejoko Irriguen, uh, Victor Pachon, Otero, Christian Ezel, uh, Stefan Ezelen uh, eta beraz izanen da jateko eta edateko, eta dena giro, giro iziarri hon batean. E, jakinez, bi hontan direla bizikletak e, abiatzen e, bos mila eta sei egun kilometro rentzat. Beraz, e, gomitatzen ditugu inala jende e, lehen kilometro horien egiteko gurek ilan. Jakinez, ala, gar garantzitsua dela jendean itzizangite zen abiatze horrentzat. Be, joan indaburu, mileskar? Mileskar zuri.